Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhissalomning tarjimali she'rim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Musulmonlar qo'shoni Zitivanda. Ammo musulmonlar qo'shoni davomliq olg'a ilgirlab Zitivan degan joyga yetib keldi va u yerda to'xtab qo'shinni qanotlarga bo'ldi. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mushiyaga kelganga qadar alloh taoloning uni makka fatisi bilan tortiqlig'iniga tashakkur etish yuzidan beshini tuvan silib engish mong'on edi uning muborak soqol mo'ylari ot egirning oldi paynikiga tegib turadi u xolid ibn valid roziyallohu anhuni on qanot qo'shiniga amr qilib tayinladi bu qanotga bani salim bani sulaym bani g'iffar muzayna juhayna va bir qancha arab qabillarini ayridi va uni Makkaning tuvan tarbidan kirishga buyurib, sizlar men bilan Safa teg'ida uchrashganga qadar qarshilik ko'rsatganlarni qirib tashlanglar dedi. Ondan sol qanot qo'shinini tashkil qilib, Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhu ni amir lashkarlikka tayinladi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga o'zining ilmini tutqizdi. Ondan uni Makkaning usti tarafidan, ya'ni Kudaydin kirishga va mazkur alamni Hajjun to'pligiga qadab özü yetib bağanğa qadar majundan ayrilmay turishga buyurdi piyodalar bilan muasirchi qoşunğa abu ubayda roziyallohu anhu amr lashkar qilindi payg'ambar sallallahu alayhi sallam onu batni vadisinin o'ttirisidan yo'l elib o'zining oldida udul makkaga kirishga buyurdu. musulmonlar qoşununun makkaga kirganligi musulmonlar armiyasının arqası yo'l qo'shinlari belgilangan liniya bo'yicha yo'l oldi Халид ибн Валид разияллаһу анһу башчылыгындагы кошын каршы кылганлыгы мушрикне у дөньяга юлга селеп, нишанга карап илгирледи. Уның адамлардан фақат Курзи ибн Джабрил Фихри белән Хунайс ибн Халид ибн Рабиа разияллаһу анһумала каза калды. Сәбәбе, була кошындан айырылып кылып башка юлга кирип калганлыктан мушрикларның туйыксыз һуҗумыга учрап өлтүрелде. Әмма мушриклар топлаган һәлкыннардан кишләр Хандамида Халид ибн Валид разияллаһу анһу va uning qo'shinining oldini to'sib tirkashdi. Xolid ibn Valid qo'shini ularni tezli surtoqay qilib 12 odamni o'ldirdi. Natijada mushriklar va hiliqi musulmonlarga qarshi urushga aloydan tayyorlik qilgan Imas ibn Qays qatorliqlarning hammasi tikivatdi. Imas halsirgan peti uyiga qechib kirib ayoliga "Ishikni taqa, ishikni taqa" deb vaqirgan edi. Ayoli uningga "Tex boyamla nima deb dedi. Shuning bilan u javobining o'rniga tuvanlik she'rini Agar ko'rsangchi na bo'ldi xandama, qochdi Safvonmi, qochdi Ikroma, beshimizda o'ynidi musulmonlar qilishlari. Kaskandur bilakni boshni kesmas dema, qilish yegan lomjim demay tishlar to'pa, orqadan qovla desam hayron bo'lib so'rma dema. Ig'iz ochma malomatga ma qilma birar kalima. Xolid roziyallohu anhu Makka ko'chalarida g'olibona oylinib yurib, oxir payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan Safa teg'ida uchrashdi. Zubayr ibn Awam radhiyallahu anhu tez ilgirlib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning alimini Fatih darvosi yenidiki, ajunqi qadosh vazifasini o'rnidi va Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga shu yerda bir chidir tikib, uning kelishini kutdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning masjidlarimga kirib, Baytullohni bu taykallardan tozalaganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Zubayr qismi bilan uchrashgandan keyin Baytullohga qarab yo'l oldi. Muojir va ansorlar uning atrofida uni o'rab kelyotdi. U udul berib haramga, ya'ni Masjidul Haramga kirdi va Hajarul Aswadning oldiga berib uni bo'lsa qildi. Ondan Kabani tavob qildi. Bu chaqda Kaba atrofida 360 dona but tiklaglik edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'lida bir til yachaq o'qini ko'tarib olgan bo'lib, u yiliqi o'q bilan butlarni o'rib pachaqlab tashlashga boshildi. u haqiqatan ya'ni islom keldi botil ya'ni kufr yo'qoldi botil haqiqatan o'ngay yo'qoludi degan so'ra bani isroil 81 oyatni o'qib mang'atdi butlar do'malab yiqilib tushayotadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kabini uloq ustida turib tavob qildi u shu kuni muhrim ehrom bog'liqliq emas edi shunga u kabini تواب qilish bilan کپایلند. Tavabdan keyin Osman ibn Talhani chaqirtib, uningdan Ka'bining ochqichini elib, ishini ichib ichiga kirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ka'bining ichida nurg'on rasm va suratlarni ko'rdi. Rasmlar ichida Ibrohim alayhissalom va Ismoil alayhissalomlarning qo'llarida pal o'qlarini tutib, pal selayotgan holatdagi xiyoli sizma rasmlari bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq dedi: "Alloh mushriklarga la'nat qilsin. Ular yana payg'ambarlar hargiz pal sog'an emas. U Kabaning yana bir bulongda yog'ochdan qo'yilgan kaptarni haykilini ko'rib, uni o'z qo'li bilan sundirib ondin Ondan rasm va suratlarni buyurib o'chirgizib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Kabani namoz o'qib chiqib, Quraysh xalqiga notiq so'zlaganlik. Kabi ichidagi suratlar o'chirib etilgandan keyin, uning ichida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan Ali ibn Abu Talib ва ve Osama Зайд Zeyd radıyallahu anhumalala kaldı. Пайғамбар sallallahu aleyhi ва саллам Kabe içide on taraftan bir, сол taraftan ikki, kaynidin üç törükni taşlap, шу vaqtda Kabe altı törüklik idi. Darvoza o'rnatilgan tomning qarish tarafidagi orqa tomga oldini qilib, tom bilan o'zi oralig'ida 3 kez taxminan 2 metrdan ortiq yer qoldirib namoz o'qidi. Namozdan farigʼ bo'lgandan keyin Kabaning hamma bulog'ini aylanib chiqdi. u har bir bo'longni takbir etib yomonlikdan saqlanish yaxshilikqa muvaffaq bo'lish faqat ulug' allohning madadi bilan mumkindir deydi andin darvozani ochdi bu chog'da qurayishlar sapsap bo'lib turgan bo'lib masjid to'shib ketgan edi ular pastda payg'ambar sollallohu alayhi نیم nima qilarini kutib turyotadi payg'ambar sollallohu alayhi و darvozni ichib ikki qo'lida darvozni ikki qasnaqini tutib turib mundoq dedi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah yek Allah'ın şeriki yoktur. Allah öz vədisini əməlgə aşırdı, öz bəndisigi yardım bədi. Düşmən topini öz yalğız məqlub qaldı. Agah bulunlar ki, hər qandaq imtiyaz, alvan siliq və yəki konu qan qısaslarının əmmisi bugündən itibarən qətti bikar qılınıdı. Fəqat Beytullah qarşı hüquqi və acılanı su bilən təminləş işi bunudun müstəsnadır. Bilishinglar kerakki, savallik bilan odam o'ltirish qasdan tayoq va qoch qatorliqlar bilan o'ltirgan bilan barobar. Uningda diyet to'lam eg'irlatib, 100 to'gi to'linadi. Buning ichida 40 to'gi bo'g'oz bo'lish shart. Ey Quraysh jamoasi, Alloh sizlardan jaholatning mo'g'ambarligini va ajdodlar bilan faxrlanadigan illatlarni ketkizdi. Insonlarning hammasi odam otining balılar. Odam ota tuproqdan yartılğan, Ondan bunu oyatni tilovat qildi. Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir er, bir ayoldan, odam bilan Havvodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'zaro tanishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganinglar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Allah haqiqatan hammini bilguchidir. hammadan xabardordir sur hujurat o'n uchinchi oyat sizlar bugun ayblashga uchirmaysizlar u yana ey quraysh jamasi sizlar meni nima qiluvdi deb qaraysizlar degan edi ular yaxshilik qila deb o'ylaymiz chunki sen yaxshi qarindishimiz yaxshi qarindishimizning o'g'li deyishdi bu chog'da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Mən sizlərə Yusuf alayhissalam qeyrindaşlarına nə degan bolsa şundaq deyman. O qeyrindaşlarına bugun sizlər ayıbləşə uçurmaysızlar. Sürə Yusuf 92-ci ayət degan idi. Mən mə şundaq deyman. Biringlar hammalar erkin azad dəvət. Baytullahның aşqıçının öz egisiga qaytarılışı. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam yuqurqadakı yaxşı sözlərini qılğandan keyin məscidə kirib oturdu. Baytullah Kəbinin açqıcı texichi uning qolu dedi. Ali raziyallahu anhu o'rindan turib, ey Rasululloh, bizga yana Bani Hashim Haşim cəmiyyətin Ijobat İcabət, Kəbigə yopq va və onunqa siqoya, sıqaya, suv bilan ta'minlash va haj davomidagi ishlarga yo'l boshchilik qilish bilan jamlab bəgin. Alloh senga rahmat qığay, dedi. Yəni bir so'zda bu gapni deguchi Abbas raziyallahu anhu edi deyilgan. O'chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Osman ibn Talha nada deb so'radi. Osman chaqirib kelinuvdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga: "Ma, ochqichni qo'lingga ol. Ey Osman, bugun yaxshilik va vafodorlik kunidir." dedi. Tabaqat degan kitobdagi Ibn Saidning rivoyatida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga ochqichni qaytirib berganda mundoq degan: "Ey Osman, bu ochqichni menga sizlar tutinglar." Bunu silerden zalimden özgü kişi tartıp alamaydı. Ey Osman, Allah silerden özünün beytiği karışka emin işencilik taptı. Şun silerge bu beyt sebebiden kegen nersilerden yolluk behriman bulanla. Bilal'nın ezan avazının Kabe üstüde yanırışı. Namaz vakti bolividi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'ni Kabe üstüge çıkıp ezan toğulaşka buyurdu. Bu çağda Ebu Sofyan ibn Arif, Attab ibn Asad va Haris ibn Isham qatorliqlar masjidil Haram saynosida boshlarini tuvan silib o'ltirishadi. Attab yendikilarga pichirlab, Alloh Asidni elib ketib bu ovozni anglatmadi. Agar bu ovozni anglasa ko'p bearam bo'ladi dedi. Haris pichirlab, ammo men Alloh bilan qasam qilamanki, agar bu dinning haq to'g'ri din ekanligini bilsam edim, albatta agashgan bo'lardim dedi. Ammo Abu Sufyan ibn Harb qo'ringan holda Әмма мен бұл тоғырды бір німі дейенмеймен. Әгер дәп қойсамла, мұшы таш шеқылламы оныңға қабар қып қойды екен, деді. Шу әснада Пәйғамбар саллаллаху алейхи вассалам оланың еніғі беріп, мен сіләнің баям дегенлеріңладың қабар таптым, деді вә оланың дегенлеріні бір-бірләп етіп беруді. Әттап білән Арис, «Ей Расулуллах, біз сенің Аллахның Пәйғамбары екенлігіңге гуахлық беріміз. Бұл гәпләні біз үшіміздің башқа еш кіші аңылмаған еді. Бұмысы біз, бірсі оныңға етіп қойыпты, der edik deyishdi. Nusrat sanasi yoki tashakkur namozi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu kuni masjiddan chiqib Ummu Ani Abu Talibning qizining uyiga kirib g'usl taharat oldi va uning uyida 8 rakat namoz o'qidi. U chashkah vaqti edi. Shunga u namozni ba'zilar chashkah namozi deb o'yladi. Yana ba'zilar Nusrat sanasi tashakkur namozi deb qaradi. Ummu Hani erining tuqqanlaridan ikki kishiga panoqlik bergan ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Sen panoqlik bergan kishiga bizmi panoqlik beramiz, ey Ummu Hani" dedi. Aslida Ummu Hani ning qarindishi Abu ibn Abu Talib heliqi ikki odamni o'ldirib o'tmoqchi bo'lgan ekan. Shunga Ummu Hani bularni uyiga solib, ishlarini taqab saqlagan va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan ularga panoqlik tilagan ekan. Safvan ibn Umayya bilan Fuzala ibn Umayrning musulmon bo'lishi. Safvan ibn Umayya o'lim jazosi berilgan gunohkorlar ichidagi odatdagi gunohkor bo'lmasdan, balki Makka katta boshlarining cho'ngi bo'lish sifati bilan o'zidan o'zi xudiksirab qochib ketgan edi. Шуңа оныңға Өмәйр ибн Вахаб Джумаи пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдан аманлық тіледі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам оныңға аманлық бәді. va Umayrga o'zining Makkaga yurish qilganda kiygan sallasini belga qilib berdi. Shuning bilan Umayr Saffan ibn Umayrning keyindan iz qo'lab chiqib, jiddida kema bilan Madinaga qochmoqchi bo'lgan yerdan qaytirib kirdi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldida hozir bo'lganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga "Menga 2 oylik muhlat bersang, o'yinib olsam" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga sana 4 oylik o'yinish fursati beray" dedi. Shunda qilib u xeyli kechikib musulmon bo'ldi. Uning ayoli uningdan burun musulmon bo'lgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularni ilgirki nikohi bilan qoldirdi. Xuzaa ibn Umayrga kelsak, u nihoyat qaram odam edi. U shu kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tavob qilayotganda pichoq urib uni o'ldirmoqchi bo'lib fursat paylab turdi. Bir chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni ushtim yeniga chaqirtib, onun nima maqsadlarni qilib yurayotganligini aytgan edi u shu an shahodat etib musulmon bo'ldi makka fathi qilinib ikkinchi kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ikkinchi qitim nutq so'zlashi makka fathi qilinganning adisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'pchilikka yana nutq so'zladi u avval alloh taologa hamdu sana etdi va tegishlik tamjid alloh taoloning ayb nuqsonlardan xoli ekanligini dalillaydigan so'z iboralar etdi ondin mundoq dedi ey yohannas ey xaloyiq jazman olloh bu makkani osmon zimini yaratgan kunila urush qilish na qon to'kish harom qilingan joy qilib bekitgan edi shunga u ollohning harom qilishi bilan qiyomat kuniga qadar haromdir allohga va qiyomat kuniga iymon etgan har qanday bir kishiga makkada qon to'kish halol bo'lmaydi Оның дәл-дәрәқлеріні қалығанчы чанап кесішке yol қойылмайды. Навады бір кіші менің Мәккеге yürüш қағалығымны баханы қылып, дұрыстықы yol іздесе, оныңға Аллах өз пәйғамбірге рұқсат қаған, сіләге рұқсат қағаны yo'q даңла. Маңа елік күні күндізден мәлім вақыт рұқсат қылынған еді. Бүгін яны оның өрметі, яны арамлық пәзілетті түнігін кедекілі әсілге қайтты. Бұны мұшияды бала yo'qlag'i yetkizsin Yana bir iborada Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haramning darxi kesilmaydi, yovvoyi hayvonlar o'rkitilmaydi, tushirib qo'ygan narsalarni egisidan o'zgalarning tep ilishig bo'lmaydi. O'simlik yepinchilar buzg'unchilik uchirmaydi dedi, deyilgan. Bu chaqda Abbos radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, faqat izxirni qoldirgan bo'lsang, u aholilarning o'tinchi va tömürçilərge həmmə uy imarətlərge kereklik idi deyvidi. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam izg'ir bunodin mustasnadir dedi Xuzaa qabilasining odamlari shu kuni Bani Lays qabilasidan bir odamni jaholiyat islomiyatdan burungi mazgildagi bir koni qisos uchun o'ldirgan edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda to'xtalib ey Xuzaa xalqi odam o'ltirishdan qo'linglarni yig'inglar odam o'ltirish yaxshi bo'lgan bo'lsa nurg'un odamlar o'ltirilgan bo'ladi sizlar bir odamni o'ltirib qo'yibsizlar hamda uning diyeti qon to'lam pulini man to'layman har kim buningdan e'tiboran odam o'ltirsa o'ltirilguvchining ilgirki ikki xil tanlashining birini ixtiyor qilsa bo'ladi xolis خالص uchun qotilni o'ltiradi xolisi ulardan diyat qon to'lam puli to'limini to'lab oladi dedi yana bir iborada bu chog'da yamanlik bir odam uning ismi abu shah deb ataladi ey rasululloh manga yozdirib bergan bo'lsang degan edi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Şakkı yukarıqalanı pütüp beranla dedi, deyilgen. Ensarılanan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Mekke'de qilishidan ensirgenligi. Mekke fethesi galbilik ayağılışı vede, Mekke Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin anı yurdu ve kindiqini tökülgen joy boğaşqa, ensarılada bir xil ensireş kayfiyati paydo bo'ldi Ola o'zaro qaronglar Allah Resulullah'a öz ziminini, anı yurtunu pəti qıbbədi. Hem de o bu yedi qıb qalamı, deyişdi. Bu çağda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem səffət yığıdı qolunu igiz götürüb dua qılıb atadı. O duadın parıq boğandın keyin ənsarılağı. Bayı nemələni deyişdinla, dedi. Ola hiç nime demedik ey Resulullah, deyip turu aldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uladın koçlap sorgan idi. oxiri ular ko'nglida dakki dukkida qolganligini aytishdi shunga u ularga undaq qilishdan alloh saqla yashasammi sizlar bilan yashayman o'lsammi sizlar bilan o'laman dedi bayat ahdinomi elish alloh taolo makkani payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga va musulmonlarga fatih qilib bergandan keyin makkiliklarga ish ayon bo'ldi va ularning nazrida haq va noq oydinlashib musulmon bo'lmasdan boshqa chiqish yo'li yo'qligini to'nidi. Shunga ular o'zligidan jam bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bay'at ahdi berib bo'ysundiganligini bildirishdi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Safaga chiqib o'ltirib kishilardan bay'at elishga boshladi. umar ibn xattob raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sal tuğundirek turib onunla vakaleten ahdi aldı. Кишиләр Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә кудреты йетидгән һәр кандай иштә уның гепен аңлашка ва итаат кылышка бәйәт кылышты. Мәдарик дигән китапта әйтелишчә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм шу көне әрләрдән бәйәт элиштен парык булгандан кин аялладан бәйәт элишкә башлаган. Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sal pesrek bir yerde oturup ayalladın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den digini boyunca beyat ağan və onun digərlərini ayıllığa yetküzgən. Şu çağda Hindi binti Ütbə, Əbu Sobyan ibn Həribnin ayalı, özünün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmnin tağısı, Həmzigi qıqan vəkşi qılmışıdın qorqub, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmnin tonu olmaslıq üçün başqıcı yasınıb gelib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmnin aldıdı bəyyət ki turğan idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayallığı söz qılıb, mən silərdən Allah qeyş nərsini şerik gəldirməz ki, bəyyət alı mən, dedi. Şunun bilan Ömer raziyallohu anhu ayollardan Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka bayat oldi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sizlar o'g'irlik qilmag'aysizlar degan edi. Eliqi hindi binti o'tba o'ylamaylar. Abu Sufyan bek bexil odam, uning melidin xufiyani tasarruf qilsam qandoq bo'lar deb tashladi. Abu Sufyan shu yerda bor edi. U mening melimdan xufiyani tasarruf qilganlaring menga halol devatdi. payg'ambar sallallohu alayhi sallam kulib saldi va uning hindi binti o'tbi ekanligini to'nib "Sen binti o'tbi ekansanda dedi. "O ha man shu ey rasululloh burunqi ishlarga apu qilsila Alloh o'zlarigamu apu qila dedi Ondan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey ayollar, sizlar zina qilmag'aysizlar'' degan edi. O hür, azadi esil ayal degan zina qilamdiki, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yana, Балаларыңларны өлтірмегейсілер, dedi. O biz balalarimizni kichigida asrab tarbiyalab baqqan edik. Cho'ng bo'lganda sizlar ularni o'ltirib atdinglar. Bu ishni o'zinglar obdan bilasizlar, dedi. Uning o'g'li Hanzala ibn Abu Sufyan Badr urushida o'ltirilgan edi. Umar roziyallohu anhu kulib teliqib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tabassum qilib turadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Bo'xton to'qimag'aysizlar", dedi. Endi بزنی xuda, ایش و مکارم ایسل اخلاق sili bizni دید پیغمبر صلی الله علیه و سلم dedi. دا sallallahu اشلاد ما səlləm با مقایسه دیده او الله بلن dedi. قلم از که باید کنون ki, bu yedi könlümüzge asilik qilishni püküp olturmadık, dedi. Bu ayıl bəyətdən keyin uyugi qaytib butlarını از قلب بلن چک taşıldı. او biz تولم tolumu aldınıp ötüp مس دید Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Mekke'de turup شهر ن اسلام بلگ علامت لرن ve خلق Mekke'de 19 که و şehrin در لقی alametlerini او Xalqni hidoyatga va ابو سعید U mushu jarayonda Abu Said بیروب هرم anhu منار لرن haramning قصد. اسلام Islom da'vatini kengaytirish uchun atrofga qo'shinlarni evatdi. va Makka atrofidagi rayonlardagi butda haykallarni chaqtirib tashlash uchun ayrim qo'shin va fidoilarni avatib, dongdor butlarning hammasini chaqqizibdi. Makka ko'chalarga jakolg'uchilarni chaqirtib, kimki Allohga va qiyomat kuniga iymon etadigan uyida bir talma but qo'ymay chiqavatsin deb e'lon qilg'izdi. Qo'shin va fidoilarning avatliganligi. birinchi Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Məkkəni fəth qilishdən xatircəm olubla Xalid ibn Valid rəziyallahu anhu Ramzanın 25-ci günü Hicriyanın 8-ci ili Uzza degan butni çeqib etishga yevatdi. Bu but daxli degan joyda bo'lib, Qurayshlar va barliq Bani Kanana avlodlari cho'qindigan eng cho'ng but edi. Bu butqa Bani Shaybon jamiyati qaraydi. Xolid rəziyallahu anhu u yerga 30 otliq bilan otilib berib, uni chiqavatdi. u makkaga qaytib keluvdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uningdan biror narsa ko'rdingmi deb so'radi xolid yo'q deganida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sen uni yiqitamabsan shunga qaytib berib uni boshqani yiqitib yetib کجین دید شنو bilan خالد رضی الله عنه در غزه qinig'imi sanmay nahliga مسمای نخلیگ آد چاب ترد oldiga اونو tanlik chochlari چاشلر چوک کپیالانگش بر خودن چخته Butqi qarg'ochi shayx bu xotinning tilida, ya'ni oyalchi ovoz bilan yig'ilg'ili turdi. Xolid raziyallohu anhu berib bu xotinni bir qilish urib ikki pora qilibatdi. Ondan Makkaga qaytib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga xabar qilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundoq Uzza degan but shudur. U sizlarning zimininglarda ibodatga noil bo'lishdan abadiy umidini uzdi dedi. 2. Onun keyindili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ayının içinde Amr ibn As radiyallahu anh'ını Suvai degen butni çekip etişki evetti. Suvai Uzayl kabilesinin butu bolup Mekke'den 3 mil 5 kilometre yiralıktaki Rihat degen cayda idi. Amr radiyallahu anhu uyagi itip bervedi. Butqı qarğuchi şeyh onunğa "Sen nemi irade bilen keldin?" deb so'radi. Amr radiyallahu anhu Rasulullah meni mushu butni çekip etishki buyurdi. devidi. Shayib, sen uni chiqishga qodir bo'lolmaysan, dedi. O nimishqa, degan edi. Shayib, mani qilinisan, dedi. Amr roziyallohu anhu, ta hozirgacha botil, kupurdan umidingni uzmidingmi? Ey istisini. O degan anlayalamdi yoki ko'ralamdi, dedi. Ondan berib uni pachaqlab tashildi va odamlarni bo'yrib butning xazina uyini oqtirgan edi. u yerdan hech narsa tepilmadi. Ondan u shayxqa Қандақ көдіңмі? деді шайық. Аллахқа тәслім болдым, dedi. 3. Şu ayның өзде yana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Said ibn Ashali Zayd raziyallahu anhuni 20 atlıq bilan Manat degan butni chaqib etishga evatdi. O Qadid joy nomi yenidiki Mushallil degan yerda bo'lib, Avs, Hazraj, Gassan va boshqa qabilalar cho'qingan but edi. Said raziyallahu anhu u yerga yetib Budqa qarğuç şeyx onunğa "Nima maqsadda kelding?" dedi. "Said Manatni chaqqili" dedi. Şeyx "Nima qilsang qilgin" dedi. Shuning bilan Said eliqi butni chaqqili چوک تینی یالانگش teni yalang'och qapqara bir xotin ola tovu silib, mayda کو اورب چخ keldi. Budqa qarğuç شیخ بو xotinga غختاب qilib, ای منات sana آسی bo'lganlarni qahringa آگن دید Шының білән Сәйд разияллаху анху илқ аялны чеп өлтірівәді. Андын бұтны чеқівәді. Оның хазинасыдың мо еш нәрсі тепілмеді. Төтінші. Халид ibn Valid разияллаху анху Узза деген бұтны чеқі өтіп кәгендің кейін, Пайғамбар салаллаху алейхи вассалам оның қошынны шәуал ейді, Бәні Хузейме халқығы юріш қығыч қошын қылып әмәс, бәлкі исламғы чақырғычы дәвәтчі қошын қылып евәді. Бұл қошын муаджирла, әнсарла, va Bani Sulaymdan bo'lib 350 odamdan tashkil qilingan edi. Xolid raziyallohu anhu ularning ma'lisiga yetib berib, ularni islomga da'vat qilgan edi. Ular aslamna, ya'ni musulmon bo'ldik degan gapni deyolmay, saba'ana, saba'ana, ya'ni koni dindan yangi dinga ko'chdik degili turdi. Shuning bilan Xolid raziyallohu anhu ularni o'ltirdigini o'ltirib, asr og'ila turdi va har odamga birdan asrni tutqizib berdi. Ondan bir kuni turib hammaylarni qo'lidagi asirlarni o'ltirib yetishga buyurdi. Bu chaqda Ibn Umar anhu ma va uning hamrohlari asirlarni o'ltirib yetishga qo'shilmadi va qaytib kelganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ahvolni aytgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam duoga qo'l ko'tarib, "Ey Alloh, men Xolidning bu ishlardan chiqarib gardirman" deb ikki qatim takrorladi. Халид разияллаһу anhuning buyrug'i bilan muhojir ansorlardan boshqa Bani Сулайм xalqi қоллардагы asirlarni to'liq o'ldirayotgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va ва Ali Али anhuni evatib, ulardan улардан qon puli to'limi to'lab berdi va ва zinni to'ldirib berdi. Bu Бу Xolid Халид ибн Валид anhu bilan peshqadam muhojir муаҗир ibn ибн Аф anhu o'tirsida оттырсыда, мошу xeli qo'pol қопал so'zlar bo'lingan ve iğir arazlık yüzbəgən idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlap, Özünü besuval ey Halid, peshqadam sahobilarimdan tilingni yiqqin. Alloh bilan qasamki, agar Uhud tegidek altın bo'lgan bo'lsa, sen yolda Alloh yo'lida mı? qilsangmi, mening peshqadam sahobilarimdan birining bir atdigan yoki bir kashlikka qilgan amlining fazlini topolmaysan, dedi. Mana bular Makka fathisining tafsilotidir. Bu Fatih butparastlikning Arab yerim oralidagi mavjudiyatiga yo'choq va o'rin qoldirmay tal to'kis yo'qotgan va uning hukmronligiga mangulik xotim bergan tarixiy ahamiyatga ega hal qilg'ush jang bo'ldi. Barlıq Arab qabilalari musulmonlar bilan butparastlar o'tirisidagi tirkishish va qonliq to'qinishlarning oxirgi natijasini kutib otadi. Bu qabilalar ularning qaysi haq, to'g'ri yo'l ustida bo'lsa, haramning huquqini shular egilaydi deb faraz qilyotadi bularning bu qarashi va e'tiqodi mushuningdan dal yarim asr ilgari ashabil fil qo'shini baytullohni vayron qilish uchun kirganda ushtumtut hammasi alaq qilingan hatto birsimi omon qolmagandan beri tadrijiy shakllangan va bora bora jazmlashgan qarash edi Udaybiya kelishimining imzolanishi bu ulug' fatihning oldin tayyorlik xizmati va strategik o'rinlashtirishi bo'lgan edi Bu kelishim imzolanish bilan kishilar xotirjam bo'lgan edi. Ikki taraf o'zaro so'zlasha oladigan, kishilar islom uchun munozir qila oladigan, Makkada o'z e'tiqodi va diyonatini yo'shirib kelganlar Hudaybiya shartnomasidan keyin o'zaro diniy faoliyat ilib bora oladigan va diniy da'vat bilan shug'ullana oladigan, hatto shu vaqtda ilmiy munozira va ilmiy suhbat o'tkaza oladigan bo'lgan edi. Natijada nurg'un kishilar islomga kirgan yoki moyil bo'lgan. Hətta Hüdeybiyə kelishimi imzalanışdan ilgari təşkillangan urushlarda 3000ga yetmaydigan musulmonlar qo'shinining soni bu qitim biroqla 10 mingdan oshib ketgan edi. Bu hal qilg'ush urush kishilarning tafakkur ko'zini ochdi va islomning haqiqiy mohiyatini tonishga to'salg'i bo'lib turayotgan jaholat qora pardalarini yirtib tashladi. Bu fathi g'alba orqali musulmonlar butun arab yerim orolining dini va siyosiy vaziyatini kontrol qilib din bilan siyosatni birlashtirgan birdan bir hukmron kuchga aylandi. Hudaybiya kelishimining imzolanishi bilan musulmonlarning manfaatiga qarab yuzlangan bu davr bo'lgish xarakteriga ega yangi bosqich Makka fathi bilan to'liqlandi va puxtalandi. Shuningdan e'tiboran tamoman musulmonlarning manfaatiga qarab yuzlangan vaziyatni butunlay musulmonlar kontrol qilgan arab qavmlariga nisbatan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga al bo'lib islomni qabul qilish va islom da'vatini dunyoga yuzlantirish vazifasini zimmasiga elishdan boshqa chiqish yo'li qolmagan yangi bir davr yangi bir bosqich boshlandi va ularni bu vazifalarga loyiq qilib yetildirish ishi keyingi ikki yilda tamomlandi davomi bor